Kunigų knyga, trečias skyrius. Jei kas aukotų padėkos auką iš galvijų, te tai aukoja viešpačiui sveiką patiną ar patelę. Jis turi uždėti ranką aukai ant galvos ir papjauti prie susitikimo palapinės įėjimo, o Arono sūnus, kunigai, šlakstys kraują aplink aukurą kaip padėkos auką. Jis aukos viešpačiai visus taukus, dengiančius vidurius, abu inkstus su taukais, paslėpsnių taukus ir kepenų tinklelį. Arono sūnus tai sudegins ant aukuro, kaip deginamąją auką, kad auka viešpačiai būtų malonus kvapas. Jei kas aukotų padėkos auką iš avių, turi atvesti sveiką patiną ar patelę. Jei kas aukotų viešpatės akivaizdoje eriuką, uždės rankant galvos savo aukai, papjaus ją prieš susitikimo palapinę, o Arono sūnus šlakstysios kraują aplink aukurą. Padėkos auka viešpačiui bus vidurių taukai uodega, inkstai, ant jų esantis taukai, paslėpsnių taukai ir kepenų tinklelis. Kunigas tai sudegins ant aukuro, kaip auka viešpačiui. Jei jis aukotų ošką, atves ją viešpaties akivaizdon, uždės ranką ant galvos ir papjaus prie susitikimo palapinės įėjimo. Arono sūnus šlakstysios kraują aplink aukurą. Viešpatės aukai ims jos vidurių taukus, abu inkstus su taukais, paslėpsnių taukus ir kepenų tinklelį. Kunigas visą tai sudegins ant aukuro, kad būtų malonus kvapas viešpačiui. Tai amžinas įstatas jūsų kartoms kad ir kur jūs gyventumėte. Jūs nevalgysite nei kraujo, nei taukų,